Egunon eh, guzti hori goizeko sortzi terdiak dira orentxe bertan, eh, gaur aste artea da, martxoak eh, iru dauzka eta orentxe bertan amargara duko temperatura daukagu berrio zahien. Beti bezala, Nafarroako eta Iruñerriko albisteekin hasiera emanen diogu gaurko gure albistegiari, gure boletinari eta lenik eta behin eh, Nafarroako gobernuari begira hasiko dugu gure albiste emankizuna. Ez gustatu arren amnistia fiskala aztertuko dutela esan du Nafarroako gobernuak. Espainiako gobernuaren kalkuluetan abiatuta, Nafarroan berrogei milioi euro biltzitezkeela aipatu du Jolanda Bartzina presidente Ez du esan ordean neurria ezagriko dutenik, ez da kontrakoa ere. Ez dugu gustuko aipatu du, baina aztertuko dutela gaineratu, ikusteko zer ezagri behar den Nafarroan, Nafarrien eta besteen arteko berdintasunari eutxi nahi diotela, nabarmendu zuen Jolanda Bartzinak. Nafarroan ere amnistia fiskala izateko bere gobernu bazkidea konbentzitu beharko du, hasiera batean PSN aurka dagoelako e, hauek e, izan ziren e, Juan Jose Lizarbe PSNeko bozera mailaren hitzak ez gaude neurri horrekin ados, baina Nafarroako gobernuaren baitan erabakiko dugu adostasunez e, hori beraz eh, Juan Jose Lizarbek esan zituenak oposizioko gainontzeko indarrien eh, artean PP soilik azaldu da alde Nafarroa baik eta bilduk proposamen bana egin dute amnistia fiskalaren aurka baina parlamentuaren mailan gelditu dira hoiek PSNek denbora gehiago eskatu duelako jarrera irmoa erakutsi arte Nafarroa baiko patxi zabaletak esan du alako neurriek bilatzen duenaren aurkako ondorioa izan ohi dutela eta etikoki lotxagarria dela adierazi du berriz bilduko bakartxo ruizek. Eta iruñera eh, salto eginen dugu, irriati licentzien banaketaz eh, hitz egin dizuegu orain, eh, beste eskaera bat egin baitute, iruñeko eguzki irratiak lizentzia bat eskatu du irrati komunitario gisa. Iruñeko eguzki irratiak lizentzia hori eskatu du irrati komunitario moduan, ia hogeita marurte dialean era alegalean emititzen eman ondoren. Orain arte, zuten lizentzia bat eskatzeko aukerarik, irratiaren ezaugarriak kontuan hartuta. Hala jakinarazi zieten mila bederatzireun dalarogeita sortzian telekomunikazioen ordenaziorako legea indarrean jarri zutenean. Hala ere, irratiko kideek salatu dute Europako herrialde askotan irrati komunitario eta libreak legalki onartuta daudela, baita Espainiare estatuan ere. Egoera horrek eragozpen eta diskriminazio handia ekarri die eguzki irratiko kideen arabera. Urte hoietan lau itxiera, epaiketak eta isunak jasan behar izan dituztela az azaldu dute. Nafarroan berrogeita lau lizentzia emateko lehiaketarako deia egintzenean, eguzki irretiak elegite bat aurkeztea erabaki zuen, haren arabera ikusentzunezko komunikazio lege orokorrarekiko kalteak ematen ziren. Eta gatozen eh, berrio zarrera, eh, Sahararekin elkartasuna eh, agerian geldituko da berriz ere uda honetan, berrio zarren uda hurbiltzen ari da eta beste urte batez aur Sahararriak prestatzen ari dira uda haiek hartzeko prest dauden familiekin pasatzeko batzuentzat esperientzia berria izanen da aurtengoan eta batzuek zein beste gogo handiz eh, etortzen dira gure herrian oporrealdia bakean pasatu al izateko. Saharako uda bero handikoa da, temperatura jasan ezinak eh, agertzen dira termometroetan eta jaimak dira babesleku bakarra. Gure uda ere beroa da, baina hemen igerilekua ondartza eta beroari aurre egiteko moduak dauzkagu, are gehiago ura daukagu. Apirilaren amazazpian informazio mintzaldia eginen da Berriozarko udaletxeko kulturgunean arratsaldeko zazpietan Saharako aurreak hartuko dituzten familiei argibideak emateko. Música Eta berriozarko udalak eh, kaleratu duen eh, informazio bat, eh, Euskara ikasteko bekak, diru laguntzak banatu ditu, esleitu ditu ja da, berriozarko udalak ebatzi ditu, Euskara ikasteko 2008-2008 ikasturteko behinbeineko diru laguntzak, eta beka hoiek jasoko dituzten bizilagunen zerrenda, da, ikus gai da da, berriozar.es udal webgunean, diru laguntza jaso dutenek ikasturte amaierako agiriak aurkeztu beharko dituzte 2012 ko ustalaren amabosta baino lehen. 2008 ko azaroan eskaerarik egin etzuten eh, pertsonek, oraindik aukera daukate, ekainaren batetik ustailaren ama bostera egin ahal izanen dute. Edo argibide behar izan ez gero, udaleko Euskara Zerbitzura jo dezakezue, bederatzi lau sortzi, iru zero, zero, iru, bost, bederatzi, telefono zenbakian, edota Euskara abildua berriozar.es e, eh, elbide elektronikora. Errepikatuko dugu, telefono zenbakia badazpadaren, bederatzi lau sortzi, iru zero, zero, iru, bost, bost bederatzi edo interneten e-mail bidez euskara abildua berriozar.es. Eta atzo aipatzen genizuen bezala, udalak e, hitzarmenak sinatu ditu irabazi asmorik gabeko erakundeekin. Berriozarko udalak jarraitu nahi du laguntzen babesgabeen eta minus baliatu minus baliotasun barkatu arazoak dituztenen alde lan egiten duten erakundeak. Berriozarko udalak e, irabazi asmorik gabeko zazpi erakunderekin sinatu eta berritu du lankidetza hitzarmena. Horretarako 5300 euro erabiliko ditu eta honakoak dira erakunde sin sinatzaileak eunate elkartea, elikagaien bankua berriozarko auzokideari laguntzeko elkartea, anfas, arantza bifidoa eta hidrozefalia, karitas eta esklerosi anizkoitzaren elkartea. Eta sintoni honekin eh, kirol kontuak aipatuko ditugu. Oraingo honetan herri kirol jokoei buruz hitzeinen dizuegu. Nafarroako herri kirol jokoetako kadete mailako finalean Berriozar txapeldun izan baita. Igandean Nafarroako herri kirol jokoetako finala jokatu zen igantzin Nafarroako kirolaren eta jarduera fisikoaren institutuarekin batera antolatzen diren eh, kirol joko hauetan hiru mailako txapelketak eh, jokatu dira, kimu mailakoak, aur mailakoak eta kadete mailakoak. Aur eta kadete mailetan proba kombinatu txapelketa eta sokatira txapelketa jokatu dituzte. Eta kimu mailan berriz proba kombinatu txapelketa bakarrik. Kombinatuko sailkapenari dagokionez, e, Kimu Maian Andra Mari izan da txapelduna, sanduzelai bigarren, basaburua irugarren eta abelu laugarren. Aur e, basaburua izan da lehenbizikoa, Andra Mari bigarren, eh, inigo e, e, aritza irugarren eta berriozar laugarren e, jarraian eh, kadete mailan lehen e, eh, lerreburuan esan dugun bezala berriozar izan da txapelduna Bera, Bigarren, Basaburua, Irugarren eta Andramari, Laugarren. Beraz, zorionak eh, berriozartarrei. Sokatirako txailkapenak ere, baditugu, Basaburua izan da lehenbizikoa aur mailan, Andramari, Bigarren, Inigoaritza, Irugarren eta berriozar laugarren. Eta kadete mailan, eh, txapelduna berriozar izan da berriz ere e, lau punturekin, eh, Berriozar B eh, bigarren izan da, iru punturekin, Andramari irugarren eta laugarren basaburua zorionak berriz ere Berriozarko talde guztiei sekulako emaitza bikaina lortu baitute Nafarroako herri kirol jokoetan. Zortziak eta berriogei minutu hause izan da guztia gure albiste izunari dago kionez. Informazio gehiago datozen orduetan urrengo boletinetan berriozari irratian eta baita interneten ere ordu oro eguzkiplaza.neten.